50 languages. สองยรดูสมาชิกครอบครัวคุตุมบสดสยรุปู่ตาตาตาย่า ยายอัจจี ขาและเธอ อวานุมัตตุอวลรุพ่อ ตันเด แม่ตาเขาและเธอ อวานุมัตตุอวลรุลูกชายมากะ ลูกสาว ಮ ก ಳ ುเขาและเธออ ಅ นุมัตตุอ ಅ ವ ลುพี่ชาย น้องชายสห ಸ ಹ ೋระพี่สาว น้องสาว ಸಹೋದರಿ เขาและเธออ ಅ นุมัตตุอ ಅ ವ ลು ลุง อา นาชิกกปะดดดปะ ป้า อา นา ชิกกมะดดดมะเขาและเธอัน ನ มัตต ತ อวัลุเราเป็นครอบครัวเดียวกัน นา ನಾವು ಒ ಂ ದ ส ಸ ಂ ಸ ಾ ರ ว ವ รು ครอบครัวที่ไม่เล็กีสัมสารಾชิกก್ ಕ ัลล ಲ ครอบครัวใหญ่ ಈ ಕ ುุುಂ ಬ ದ ೊดด ಡ ดู